Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu novu emisiju iz serijala emisija Upoznaj svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam osobu koja je uživala najveći i najbolji ugled kod Allaha subhanahu wa ta'ala, najbolje Allahovo stvorenje, stvorenje koje je najbolje i najviše činilo ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, stvorenje s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zapečatio vjerovjesništvo i poslanstvo, učinio ga zadnjim poslanikom, čija će poslanica objava s kojom je došao važiti za sve ljude do sudnjega dana. I svi ljudi će biti obavezni da ga prihvate slijede do sudnjega dana, izuzev, dakle, onih koji odaberu da budu u džehennemu, da budu u džehennemsko gorivo. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, niko neće čuti za mene od onih koji dođu nakon mene, pa bi oni kršćanini i židov, pa ne prihvati ono s čime sam ja došao, a da neće biti od stanovnika vatre. Jedna od posebnih blagodati kojom je Allah subhanahu wa ta'ala počastio muslimane, počastio ovaj islamski ummet jeste blagodat ljubavi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljubavi radi njega Allaha subhanahu wa ta'ala. Prvi muslimani nakon mržnje i svakodnevnih ubijanja za sitnicu, dakle što je bilo karakteristično za to pagansko doba, doba prije dolaska Islama, Kada je došao Islam, prvi muslimani su Allahovom dozvolom, Allahovom blagodati, ovom blagodati ljubavi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala postali kao prava braća, postali istinska braća. Kao što i kaže Allah u suri Ali Imran, fa asbahtum bi بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ I vi ste njegovom blagodati, Allahovom blagodati postali braća. Također Allah subhanahu wa ta'ala ovu blagodat islamsko bratstvo Dakle, da se volimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno i istinito učinio je dokazom imana, dokazom naše vjere kada kaže u suri Al-Huđurat innamal muminuna ihva. U istinu, samo su vjernici prava braća. Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame govoreći o ovom islamskom brastvu, o ovoj neizmjerno velikoj blagodati i rezultatima na dunjaluku i ahiretu, kaže Allahov poslanik alihi salatu wa sallam sedmericu će uzvišeni Allah staviti na sudnjem danu u svoj hlad, hlad arša, kada ne bude nikakvog drugog hlada. Zatim je Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, od tih sedam kategorija ili sedam ljudi spomenu i dvojicu koji su se voljeli radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Sastali su se radi Allaha i rastali su se radi Allaha. Odnosno, sastali su se i živjeli u ljubavi radi Allaha subhanahu wa ta'ala i rastali, umrli su jedan pa drugi, umrli su, a ostali su i voljeli su se radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Na drugoj strani, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam koriji i upozorava na izbjegavanje braće muslimana na okretanje od muslimana. Pa kaže, nikome nije dozvoljeno da izbjegava svoga brata, da se okreće od svoga brata, da ga ignoriše više od tri dana. Nije dozvoljeno da se susretnu, pa ovaj se okrene od njega, a i on se okrene nakon toga od ovog prvog i kaže najbolji od njih dvojice jeste onaj koji prvi nazove selam jel, i pruži ruku u životopisu Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam nailazimo da se obhodio sa svojima sahabima obhođenjem iz kojeg je zaračila neizmjerno velika, istinska, iskrena ljubav Allahovog poslanika sallallahu alihi wa sallam prema svojim drugovima, ashabima. Kao da je svakog od tih svojih drugova ashaba ponajviše volio. Nije mnogo pravio razliku među njima. Tako im je davao imena, davao nadimke, odmilja, koji dakle u potpunosti oslikavaju ovu iskrenu ljubav Allahovog poslanika alihi salatu sam prema njima. Pa tako Ebu Bekra i Omera svoje najbliže ashabe, oni koji su bili najčešće uz njega i koji su nakon njegove smrti, kao što nam je poznato, i bili njegovi nasljednici, odnosno halife, Ebu Bekra i Omera, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je nazivao svojim vezirima, svojim ministrima. Zubeira ibn al-Awwama radijallahu ta'ala nazvao je svojim havarijom, svojim pomoćnikom. Zatim poznato nam je Huzefi ibn al-Jemanu, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam povjerio je svoju tajnu, odnosno dao mu je spisak imena licemjera, munafika, u Medini, povjerio mu veliku tajnu. Zatim Ebu Ubeidu Amira ibnul Đarraha nazvao je povjerenikom, eminom ovoga ummeta i tako brojne ashave, dakle imenovao je, dao im određene ovlasti, dao im funkcije, dakle iz uvažavanja prema njima, iz ljubavi, iz ljubavi prema njima. Allahov poslanik alihi salatu uslam nastojao bi maksimalno koliko je u mogućnosti da se odazove potrebama svojih ashaba, da im ispuni njihove potrebe. Odlazio bi njihovim kućama, posjećivao bi ih, obilazio bi njihove bolesne, klanjao bi džanazu umrlim ashabima. Čak bi se selamio s njihovom dječicom, zastajao bi pored dječice kada bi prolazio putem, milovao bi ih po njihovim glavama, po njihovim glavicama, kosama, dovio bi za njih, savjetovao bi ih, upućivao im korisne savjete i mnogo šta drugo radio. Tako Abdullah ibn Abi Aufa radijallahu talan opisujući Allahovog poslanika alihi salatu sam kaže u jednom trenutku i nimalo mu ne bi bilo teško ići sa staricom ženom i ispuniti njenu potrebu. Sa staricom i svakim drugim nevoljnikom, slabim, nemoćnim. Kada bi došli i zatražili od Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da im pomogne u nečemu ili da se zauzima za njih, ostavljao bi sve ostavljao bi sve svoje poslove, ono čime se bavio u tom trenutku i odlazio bi sa staricom, starom ženom, iznemoglom, sa nevoljnikom, siromahom, odlazio bi i ispunjavao njihove potrebe. Sehl ibn Huneyf radijallahu talan kaže, Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam posjećivao bi slabe, iznemogli muslimane, obilazio bi njihove bolesne, klanjao im džennaze. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam zijaretio bi, posjećivao bi ensarije, selamio bi njihovu dječicu i milovao bi ih po njihovim glavama. Dakle, nastojao je da bude maksimalno od koristi svojim drugovima, svojim ashabima. Živio je za njih ne na uštrb njih, pomagao bi, nastojao bi da im umanji njihove tegobe, da im riješi njihove probleme, koliko je bio u mogućnosti, u najmanju ruku, nastojao bi Allahov poslanik alihi salatu oslam da o raspoloži svoje ashabe. Ukoliko ne bi mogao konkretno nečim pomoći, onda bi barem nastojao da ih oraspoloži, da im kaže lijepo riječ kojom bi malo razvedrio im, oraspoložio svoje ashabe, da ih obraduje u džennetu s nečim što ih čeka u džennetu. Ukoliko bi izgubili nešto na dunjaluku, nešto im bilo uskraćeno na dunjaluku, ne bi mogli postići to na dunjaluku ili ukoliko bi izgubili najdraže osobe, Pa Allaho poslanik alihi salatu sam savjetujući da se strpe, ukoliko se strpe kod Allaha subhanahu wa ta'ala čekat će ih mnogo, mnogo bolje. Ili ukoliko nešto na dunjalku ne bi mogli postići, on nakon što bi ih obradovao nagradom na ahiretu, govorio bi drugim ashabima da koliko su mogućnosti pomognu svome bratu. Pa tako Kurra ibn Iyas radijallahu talan prenosi nam prelijep slučaj Allahovog poslanika alihi salatu wasalam sa jednim od svojih ashaba. Kaže Kurra ibn Jas radijallahu talan, kad god bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam sjeo da priča o nečemu, uz njega bi bila i skupina ashaba. I oni bi sjeli i slušali ono što bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam pričao. U toj skupini bio je jedan čovjek koji je na svojim leđima nosio svoga sinčića, dijete. Dolazio bi tako u džamiju, dolazio bi na skup, na govor Allahovog poslanika, alihi salatu, sam noseći svoje dijete na leđima. A kada bi sjeo, to svoje dijete skinuo bi i stavio ispred sebe. I slušao Allahovog poslanika, alihi salatu, sam. Allah je propisao da jednog dana to dijete i umre. Dakle, malo dijete. Umre. Nakon toga, njegovom babi, ocu, ovom, dakle, ashabu, bilo je teško da ide na skup Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, jer bi se prisjećao tih situacija, jeli događaja, kada bi dolazio na skup sa svojim sinčićem. Više ga nije imao, mnogo je žalio za njim, mnogo ga je volio. I nije dolazio na skupove Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Pa ga vjerovjesnik, alihi salatu wasalam, tražio nekoliko puta na skupu tražio da ga vidi, nije ga vidio, nakon čega je upitao šta mi je, pa ne vidim tog i tog. Nema ga već duže vremena. Pa su ashabi rekli, Allaho poslaniće, dijete mu je umrlo, dijete mu je umrlo, pa ne dolazi zbog toga. Žao mu je, prisjeća se situacija ranih. Allahov poslanik alihi salatu sam ga je tražio, israo ga je jedne prilike na putu, upitao za njegovog sina, za njegovo dijete, pa mu je ovaj odgovorio ashab da mu je dijete preselilo, da mu je dijete umrlo, nakon čega Allahov poslanik alihi salatu sam iskazuje mu saučešće i pita ga. Pita Allahov poslanik alihi salatu sam ovog ashaba, o čovječe, šta bi ti bilo draže, da uživaš s tim svojim djetetom dok si živ. Dakle, da ti ga je Allah ostavio na dunjaluku, da živi i da ostane iza tebe. Dakle, da ti uživaš s njim i da ti umreš, ono ostane iza tebe da živi ili da te na sudnjem danu, na drugom svijetu, na ahiretu, pretekne do džennetskih vrata i ti kada dođeš do dženneta, da ti ono otvori džennetska vrata da te uvede u džennet. Pa je čovjek rekao Allahu poslaniće od toga dvoga, draže mi je da me moje dijete pretekne do džennetskih vrata i da mi otvori vrata. Pa je rekao Allahu poslanik alihi salatu osalam, to ti i pripada. To ti i pripada, pa su prisutni ashabi koji su još bili uz Allahovog poslanika alihi salatu salama. Poznato je da uvijek s vjerovjesnikom sallallahu alihi salam neko je bio od ashaba, pa su prisutni upitali Allahov poslanića je li to posebno samo za njega, je li se to odnosi samo za njega to što je on izgubio svoga sina, svoje dijete, ono mu je umrlo, a mnogo ga je volio, je li se to odnosi samo na njega, pa je rekao ne, naprotiv, odnosi se na sve vas. Dakle, Allahov poslanik alaihi salatu sam nastojao bi makar malo da ga razgovori. Sličan slučaj se prenosi i sa Džabirom ibn Abdillahom radijallahu anhuma. Džabirov babo poginuo je u bici na Uhudu. On je bio, Abdullah ibn Haram, prvi šehid na Uhudu. Prvi koji je poginuo u bici na Uhudu. I za sebe je ostavio Džabira i sedam kćeri. Nakon pogibije, nakon završene bitke, Allaho poslanik alihi salatu oslam sreo je džabira na putu, na ulici, u ulici. Pa je primijetio na njemu zabrinutost, potištenost, tugu, jad. Pa ga je upitao, džabire, šta je, zbog čega si takav? Rekao je, Allaho poslaniće, babo nam je preselio kao što znaš, a ostavio je mene i sedam kćeri, mojih sestara, i ostao je dug iza nas. Pa se brinem kako ih odgojiti, kako vratiti dug i sl. Allahu poslanik alihi salatu wasalam i želje da malo raspoloži, razvedri džabira i kaže džabire hoćeš li da te obradujem nečim. Pa je rekao svakako Allahu poslaniče pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam o džabire Allah subhanahu wa ta'ala s kime god je razgovarao, razgovarao je iza zastora, iza paravana. Niko nije vidio Allaha subhanahu wa ta'ala dočim s tvojim babom Abdullahom razgovarao je direktno bez posrednika i bez pregrade. Pa je upitao tvoga babu Allah subhanahu wa ta'ala o robe moj poželi šta želiš? Rekao je tvoj babo o džabire rekao je gospodaru moj želim da me oživiš da me vratiš na dunjanuk pa da se bo ponovo borim na tvom putu i da budem ubijen. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala ja sam zapisao, ja sam odredio, ja sam presudio da onaj koji umre na Dunjaluku da se više ne vraća na Dunjaluk. Nakon čega je tvoj babo rekao onda gospodaru moj obavijesti one za mene koji su ostali i za mene kakve blagodati čekaju, čekaju njih i u kakvim blagodatima se nalazim, nalazim ja. Dakle, Allahov poslanik alaihi salatu sam nastojao bi makar učiniti na bilo koji način da pomogne svojim ashabima da umanji njihovu bol, njihovu nedaću. Na drugoj strani prenosi se da je došao jedan od ashaba i spomenuo Allahom poslaniku alihi salatu sam da ima veliki dug, da nije u mogućnosti sam da vrati, pa je vjerovjesnik alihi salatu sam rekao ashabima pomozite svome bratu, udijelite mu sadaku, udijelite mu milostinju, ne bili vratio svoj dug. Međutim, nakon udijeljene te milostinje sadake, nije bilo dovoljno da se vrati dug, dakle čovjek je prebrojao, kaže Allahov poslaniče nema dovoljno, ne mogu da vratim dug, pa je Allahov poslanik alihi salatu sam skupio što se sabralo i rekao vlasniku duga, dakle onome kome je ovaj ashab bio dužan, rekao je uzmi ovo što ima i nemoj da tražiš više. Zadovolji se s ovim što ima i nemoj tražiti, nemoj mu otežavati. Nalazimo Allahov poslanika alihi salatu veselam kako jede sa svojim ashabima, pije sa svojim ashabima, kako je vazda bio u društvu, stalno bio u društvu sa svojim ashabima, hodao s njima, odlazio, dolazio, isto tako jeo bi, pogledajte skromnosti, poniznosti, jeo bi sa svojim ashabima, pio bi sa svojim ashabima, polovio komad, hljeba sa svojima sahabima. Kaže Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma, dok sam sjedio u dvorištu svoje kuće, prošao je pored mene Allahov poslanika alihi salatu wasalam i mahnuo mi rukom, pokazao mi rukom da idem, da idem s njim. Pa sam ustao, došao do njega i on me uzeo za ruku i išli smo sve dok nismo došli do njegove kuće. Ušli smo Ušao je prvo Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, zatim dozvolio i meni da uđem u kuću. Sjeli smo, a upitao je svoju ženu koja je bila pokrivena, ima li nešto za jelo, ima li šta da jedemo, pa je rekla da i donijela, donijela tri hljepčića, tri pogačice. Pa je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam stavio jednu pred sebe, kaže Džabir, drugu je stavio pred mene, a treću je popolovio i jednu dao meni, jednu ostavio ispred sebe. Zatim je upitao ima li kakvog umaka, ima li nešto da se ovaj hljeb umoči, da se jede ovaj hljeb s nečim. Pa je rekla žena nema ništa, Allaho poslaniće do sirće. Ima samo sirćeta. Pa je rekao donesi nam sirće, divan li je umak od sirćeta. Allahov poslanik alihi salatu sam također šalio se sa svojim ashabima. Dakle, svo to vrijeme nije moglo se provoditi samo u priči, u savjetu i slično, već dakle, ponekad bi se i šalio. Međutim, kada god bi se Allahov poslanik alihi salatu islam šalio, govorio bi istinu, nije dozvoljeno da se šalimo, da izmišljamo viceve, da izmišljamo, dakle, ono što je neistinito, ili dakle, da se šalimo i na kraju kažem, kažemo, šalio sam se. Dobro, ti se šali, ali moraš da se šališ, istinito, dakle kada govoriš i u šali, da ne lažeš da govoriš istinu. Takav je bio Allahov poslanik alihi salacom. Volio se šaliti, šalio se sa svojim ashabima, međutim uvijek bi govorio, uvijek bi govorio istinu. Igrao bi se, zabavljao bi se, ali dakle sa dozvoljenim igrama, dozvoljenim zabavama. Tako Enes ibn Malik radijallahu talam pripovijeda da je bio jedan od ashaba čovjek po imenu Zahir koji je stanovao u pustinji pa dolazio bi u Medinu i prodavao svoju robu na jednoj od medinskih pijaca. Jedne prilike dok je prodavao svoju robu, dakle Zahir, Allahov poslanik alihi salatu osam došao mu je straga, dakle od leđa i čvrsto ga stegnuo. Čvrsto ga stegnuo toliko da Zahir nije mogao da vidi o kome je riječ. Koga je to tako čvrsto stegnuo? Čvrsto ga je stegnuo i nije dozvolio Zahiru da se okrene. Pa je Zahir se pokušavao okret, okrenuti i svo vrijeme govorio je pusti me, pusti me, da vidi o kome je riječ. Nakon čega je Allahov poslanik alihi salatu sam glasno povikao ko će kupiti ovo groba, ko će kupiti ovo groba, ima li nekoga da ga kupi? Nakon toga ga je pustio. Kada se Zahir okrenuo, vidio je da je riječ o Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. I Rekao je poslije toga, Allahu poslaniće, ako bi me neko htio kupiti, Boga mi ja bih ti bio jeftin, jeftin rob. A spominje se da dakle nije bio izgledan ovaj zahir, nije kažu lijepo izgledao. Pa kaže Allahu poslaniće, ako bi me neko htio kupiti, ne bi, ne bi ti mnogo platio, ja bi ti bio jeftin rob. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu sam, međutim ti si kod Allaha skup. Ti si kod Allaha subhanahu wa ta'ala skup. Znao bi Enesa ibn Malika radijallahu talan da doziva o dvouhi. Znao bi Allahov poslanika alihi salatu sam šaleći se sa Enesom ibn Malikom, dakle dječačićom, koji je najviše služio Allahovog poslanika alihi salatu sam, znao bi da ga doziva o dvouhi. Druge prilike dolazi žena starica Allahov poslaniku alihi salatu sam i pita Allahov poslaniče, znaš li, može li te Allah obavijestiti, jel ti Allah obavijestio, hoću li ja u džennet? Znaš li hoću li ja ući u džennet? Pa kaže, nećeš. Odmah kaže Allah, poslanik alihi salusam, nećeš. I žena se okreće, sva tužna, plačna, rasplakala se, neće ući u džennet. Ja, u džennem će ući, goriti u džennemu. I krenula da ide kući, kaže Allah, poslanik alihi salusam, stani, nećeš ući takva kao starica u džennetu, ljudi neće biti u starijim poznim godinama, bit će dakle u liku mladića, ući ćeš u džennet, ali nećeš ući takva, takva kao starica. I brojni drugi primjeri Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kako se šalio sa svojim ashabima. Dakle, nastojao bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam kada god bi se družio sa svojim ashabima da im bude odkoristi, da im pomogne. Radovao bi se kada bi se i oni radovali, šalio se s njima kada su i oni bili raspoloženi za šalu. Ukoliko bi bili tužni, tugovao bi i on. Ne bi mu bilo lahko da gleda u takvom stanju ashabe, ali bi nastojao koliko je u mogućnosti da im dakle malo njihovo stanje olakša, da ih raspoloži, da ih razvedri. Nastojao bi da im obezbijedi, pomogne u obezbjeđivanju normalnih uslova za život. Pa tako poznato nam je na Hendeku, dok se kopao Hendek da je bila velika glad, da su ashabi vezali kamen na stomak. Allahov poslanik alihi salatu islam svezao dva kamena, stavio na stomak od gladi, a moralo se pripremiti za bitku. Dolazi neprijatelj, trebalo je iskopati kanal Hendek. Pa Džabir ibn Abdillah spremio nešto malo hrane i zove Allahovog poslanika alihi salacom da dođe sam on, da jede, nema mnogo hrane, neka dođe sam on, pa Allahov poslanik alihi salatu sam odbija da se prikuči hrani sve dok i ostali ashabi ne budu pozvani, da i oni dođu i da jedu, bilo malo, bilo malo, dijelit ćemo i najmanji komad. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, o drugovi hendeka, o drugovi hendeka, hajde, Džabir nam je pripremio hranu pa požurimo što prije do njega. Allahov poslanik alihi salatu sam savjetao bi se sa svojim ashabima, tražio bi od njih savjet. U brojnim hadisima se spominje da je govorio eširu alejje, eširu alejje, posavjetujte me, ukažite mi, imate li vi kakav prijedlog. Ukoliko bi se neko od ashaba posvađao s drugim, Ako bi se ashabi zakačili, posvađali, je li između njih izbila svađa Allahov poslanika alihi salacom, ostavljao bi sve poslove. Čak je dakle, kako se spomnije, ostavio namaz, ostavio da predvodi namaz u džamatu, zadužio drugog ashaba, a on otišao da izmiri pleme Amra ibn Aufa porodicu, veću porodicu Amra ibn Aufa. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam stalno je bio uz svoje ashabe i najljepše se obhodio prema, prema svojim ashabima. Bio je s njima u svim situacijama i radosnim i žalosnim snazi, slabosti. Obilazio je svoje ashabe, posjećivao njihove bolesne, i iznemogle, klanjao bi dženazu, posjećivao čak jeli, njihovu dječicu kada bi bili jeli, u bolesti kada bi se razbolili obilazio, toliko je dakle bio skroman i ponizan da bi odlazio radi dječice, odlazio bi svojima shabima da na takav način makar umanji njihovu bol. Kada bi preselila djeca, kada bi umrla, vidjeli, bi, vidjeli smo neke primjere kako bi nastojao da makar malo ublaži bol svojim ashabima, zbog čega su ga ashabi neizmjerno voljeli. Zbog svega ovoga, ashabi su ga voljeli više od sebe i žrtvovali su sebe za njega Allahov poslanika alihi salatu wasalam čemu su se također na drugoj strani čudili nevjernici i govorili nismo vidjeli nikoga da se voli kao što ashabi Muhammeda vole Muhammeda. Allah subhanahu wa ta'ala molim da i nama podari istinsku, iskrenu ljubav prema svome poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam, da se mi što je god moguće više upoznamo s njegovim životom pa da ga volimo više od svojih porodica, od svojih roditelja, svojih imetaka pa i nas samih, da sebe žrtvujemo za njega i vjeru s kojom je on došao.